Въпрос към здравната каса. Къде в София сега се издават заповеди за безплатни батерии за слухови апарати? Преди беше към социалните. Чух, че сега заповеди се издават само на едно място за цяла София, което звучи абсурдно. Отговор – за получаване на батерии за слухов апарат е необходимо да попълните заявление в районната здравноосигурителна каса. Заявление за отпускане на помощни средства приспособления и медицински изделия на обща стойност до 1000 лева се разглеждат от районната здравноосигурителна каса. Може да посетите избрана от вас районна здравноосигурителна каса, където ще ви съдействат за попълването на заявлението и отпускането на батериите. Предоставена е възможност заявлението да се подава лично или чрез упълномощено лице до директора на районната здравноосигурителна каса. Или по почтата, с обратна разписка за получаване, чрез лицензиран почтенски оператор.